Бог навальніцы пярун пераследуе свайго змеепадобнага ворага, вялеса цмока, які хаваецца пад дрэвам, каменем, ператвараецца ў розных жывёлаў, нават чалавека. Падчас двубою пярун расшчапляе дрэвы, расколвае камень, кідае стрэлы. Пярун вершнік на вогненным каніце калясніцы. Жытло перуна ўзвышша, высокая цікаменная гара. У паданнях і песнях на гары згадваецца дуб зброя перуна, сякера і молат, камяні, меч, што б'е маланкай, лук і стрэлы. Вы бачылі калі-небудзь перуновы стрэлы. Іх і цяпер можна знайсці ў зямлі, востраканечныя камяні, апрацаваныя рукой чалавека, каменныя сякеры. Па меркаванню даследчыкаў пярун меў шмат і пастасяў, адной з якіх лічыўся ярыла. Менавіта ярыла, стаў правобразам вершніка беларуска-літоўскага герба пагоня.